svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts A. Askēze. No grieķu vārda askezis. Vingrinājums, praktizēšana. Tātad askeze. Sistēmiska, ilglaicīga darbība, kuras mērķis ir kādas garīgas vai morālas īpašības veidošana, lai cilvēks garīgi pilnveidotos un tuvotos Dievam. Otra nozīme - askēzē ir šāda - atturīga, pieticīga dzīvesveida prakse mazliet no vēstures. Askeze sākotnēji bija vingrināšanās tikumos senajā Grieķijā, bet vēlāk arī reliģijā un to saistīja ar vientuļnieka dzīvi, ar gavēšanu, ar attiekšanos no baudām, no laulības, lai panāktu likumisko pilnību un tuvinātos dievam. Un tagad neliela iedziļināšanās. Askize nav masohisms. Tas ir vingrinājums. Tas nozīmē arī cīņa pret savu dabu, pret saviem pierādījumiem, kuri varbūt arī morāli nesakārtoti. Tādā veidā cilvēks var attīrīt arī savu prātu, savu dzīvi, eh, savas dzīves praksi, lai atrastu dieva klātbūtni savā dzīvē, arī sīkumos, arī tajos brīžos, kad parasti viņš to neredzēja. Tāpēc askeze ir ļoti derīga visiem cilvēkiem, ne tikai mūkiem, ne tikai konsekrētām personām, bet visiem, kuri grib atrast savu vietu Dieva priekšā, atrast savu aicinājumu un realizēt Dieva gribu savā dzīvē. Tātad var būt visu maņu askeze – Pirmkārt, acu askeze, kad mēs atsakāmies skatīties kaut ko, kas mums sagādā kaut kādu veidu baudu, un mēs to neskatāmies seriālus vai vēl kaut ko tādu. Varbūt ausu askeze, kad mēs neklausāmies skaļu mūziku, klusumā pārdomājam par Dievu vārdu. Garšas askeze, kad mēs atsakāmies no garšīgiem mēdieniem un ēdam kaut ko vienkāršāku un mazāku ožas askeze, kad varbūt neiesmaržojamies, mēlis askeze, kad mēs mazāk runājam un īpaši kontrolējam, lai mēs tiešām labus vārdus sakām, kontrolējam sevi, uzmanam arī nu, tādā ekoloģiskā veidā. Teiksim. Dzīvot ekoloģiski nozīmē arī asketiski vispirms. Taupīt ūdeni, taupīt dažādus resursus, arī elektrību uzmanīt. Tas viss ir dieva dāvana. Visi esam aicināti uz askezi, īpaši lielā gaveņa laika, liturgiska askeze, varam teikt. Visā askeze ir vajadzīga, lai vienkāršotu mūsu dzīvi. Un tikai tā vienkāršība mēs varam atrast arī savu vietu kā dieva bērni, un tikai bērni ir spējīgi pieņemt visas lietas kā dāvanas ja mūsu dzīve ir pārāk sarežģīta, tā ir grūti atrast arī dievu, arī savu vietu un tā tālāk. Tāpēc arī dzīvot vienkāršāk nozīmē arī jā, kādā veidā eh, praktizēt askezi. Askezi varētu atšķirt vienu askezi no otras ar to, ka svarīgi ir intens. No nu, sportistam askezi varbūt ir viņš grib iegūt pirmo vietu, zelta medaļu, olimpiādē sasniegums sasniegt. Tad tas, zināmā mērā, ir lepnība. Bet, nu, protams, rezultāts būs un, un askeze ir darbs jāieliek. Bet eh, reliģiskā askeze būs atteikšanās, tas viss dieva dēļ, lai tuvinātos viņam, lai pildītu dieva gribu, savā dzīvojot vienkārši. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Vai jūs esat padomājis, kāda būs jūsu askeze gaveņa laikā? Jā, es esmu stingri apņēmies šo gaveņa laiku neglaudīt un nepieskarties savam sunim. Šodienas burts ir burts, a, anahorētisms. Senākā mūku dzīves forma - dzīve vientulībā. Mazliet no vēstures. Anakorētisms ir tūkstnešnieku dzīvesveids. Tas kādreiz bija kristīgās dievības veids, pilnīgi sākotnējs, bet tā bija arī bēgšana no baznīcas valsts, ko Konstantīns Lielais bija apvienojis savā ediktā baznīcu ar valsti. Un tūkstniešnieki gribēja no tā visa atbrīvoties, jo gribēja būt svēti, pilnīgi, uz ko bija aicinājis pats Jēzus. No vienas puses, cilvēks ir radīts kopienai, bet Ādams paradīzē pat dzirdēja dieva vārdus, ka nav labi būt vienam. Cilvēkam tomēr nepieciešama arī vienatne un pabūšana klusumā, lai apklusinātu sevi iekšēji, atdalīties no trokšņa. Bet šis termins un arī visa šī tūkstošnieka dzīvesveids ir piedzīvojis lielu evolūciju. Sākumā tas bija ļoti populārs, bet vēlāk pārveidojies par cenobītismu. Un kā tas bija veidojies? Tātad viens no pirmajiem anahorētiem var arī vēl saukt vientuļnieks Benedikts no Nursijas. Dzīvojis 5. un 6. gadsimtā. Viņam bijuši mācekļi, sekotāji, kur devušies pēc padomu un ierinājumu. Un vēsturiski tādi mācekļi saradušies tik daudz, ka viņam vairs nebija tūkstošnieku dzīves. Nebija vairs miera un bija jābēg no tiem savukārt projām. Un tā nākošie mācekļi, tūkstošnieki, atkal nāca pie viņiem cilvēki pēc padoma, pēc lūgšanām, pēc mierinājuma. Un atkal viņiem bija ļoti daudz sekotāju un nevarēja nekad palikt vieni. Un tā veidojās jau no eiforijas laika, no 4. un 5. gadsimta, anokoreitijas skaits samazinājās un pārgāja uz cenobītismu, kas nozīmē dzīvu kopā. Vēl mūsdienās arī ir sastopami šādi mūki tūkstnešnieki. Ir tādi, kas ceļo, un arī Latvijā ir kāds itāļu mūks bijis arī, kurš tā ceļo, mazliet citādā veidā, bet ir tādi, kas tiešām nekur neceļo un tiešām dzīvo vieni paši. Un tie ir saglabājušies Altosā, un arī svētajā zemē, Jordānas tūkstnesī, Sīrijā. Nu, tātad siltajās zemēs, ziemeļzemēs to ir grūti. Mūki bijuši pilnīgi šķirti no pasaules, un grūti viņiem bija arī sev sagādāt barību. Un reizēm daži tādi tūkstošnieki tomēr bija atkarīgi no tiem, kuri viņiem varbūt piegādāja kaut kādā veidā arī pārtiku. Viņi paši nevarēja to darīt viņi parasti praktizē nepārtrauktu lūkšanu. Jo bieži vien ir radies arī jautājums, kāpēc tādi mūki bija vajadzīgi, tādi tūkstošnieki, kas bēg no visiem projām, un ja arī pat no sekotājiem beig beigās, kuriem viņi palīdzēja tad um, baznīca bagātinās ar to, ka tā nepārtrauktā lūkšana ir liela dāvana baznīcai, liela dāvana cilvēcei. Un šie mūki lūdzās nepārtraukti. Viņi lūdzās Jēzus lūkšanu, kas ir Jēzu, Dāvida dēls, esi man žēlīgs. Un to viņi atkārtoja nemitīgi, nemitīgi, nemitīgi. Un tagad neliela iedziļināšanās. Arī mūsu laikos ir tādi anahorēti. Kādreiz tie ir reliģiskas kopienas locekļi, mūki, kuri ar priekšnieku atļauju viņi dzīvo atsevišķi Kādreiz arī blakus savā klosterā, mežā, vai kādā alā, vai kādā maiņā, un tur dzīvo kā tādi tūkstneša tēvi, nemitīgi lūgtos un e, arī par, par savu kopienu un piedzīvot tādu tūkstnešaino dzīvi un tādā veidā arī savu aicinājumu. Citi ir tādi, kuri izvēlēja tādu dzīves formu, atsevišķi. Un e, baznīcas likumā ir tādā formā, tā kā konsekretas jaunavas, tā arī ir ar, arī tūkst, tūkstnešnieki, kuri dzīvo atsevišķi un izvēlē savu aicinājumu dzīvot atsevišķi. Ārā no klostera vai no kopienas, no pilsētām, no apdzīvotām vietām. Ir arī mūsu laikos tādi, tādi cilvēki. Tā, protams, nav viegla dzīve. Tagad esam pieraduši dzīvot ērti, ar elektrību, ar telefonu un tā tālāk. Kādreiz tie cilvēki dzīvo tikai laicīgi, tikai kādu savas dzīves posmu, lai piedzīvotu tādu pieredzi, dieva un savā aicinājumā pieredzi, kādreiz viņi grib visu savu dzīvi dzīvot tā. Protams, tas nav viegli un nav maz veida, bet ir tādi cilvēki. Kā mūsu laiku anahoritu piemēru varam paņemt Šarlu de Foucault svētīgo, kas dzīvoja Algērijā, tūkstnesī, kur tādā veidā gribēja dzīvot arī starp tūkstneša cilvēkiem. Viņš gribēja liecināt par savu ticību. Par zināma veida tūkstneša dzīvi var runāt arī mūsdienās rekolekcijas. Jau bieži vien saka, ieša tūkstnesī rekolekcijas, kuras notiek klusumā, eh, jezuītu arī rekolekcijas deviņas dienas. Tas ir pilnīgā klusumā. Nu, protams, ir kādas konferences, varbūt, bet cilvēks pats pilnīgi apklust deviņas dienas. Ja nu vienīgi dažas minūtes ar garīgo vadītāju. Tā tad sanāko mūku dzīves formu, kā dzīvi vientulībā, ja būšanu tūkstnešniekam, dēvē par anahorētismu. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Paklaus, Silvija, man ir pilnīgi vienalga. Tuvākās divas nedēļas es būšu anahorēts. Es braucu uz Lūdzu. Man neko nevajag. Man pilnīgi pietiek, ja man ir divans un normāls internets. Svešvārdu ievārījums ja Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.